بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وتلحق الفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد خفيفة ساكنة أو ثقيلة مفتوحة Evet 17. dersimize geldik İzzi'den. Bu dersimizde nune te'kid göreceğiz. Nune tekit yani tekit için olan pekiştirmek için, manayı kuvvetlendirmek için olan nun. Evet, ve telhakul fi'le ve telhaku bitişir yani. İlhak olur, bitişir. Ve telhaku bitişir, yapışır. Neye yapışır? El fi'le. Fi'le yapışır. Fi'le eklenir diyelim fiile eklenir, yapışır. Gayrel madi vel hali. Madi ve hal hariç. Yani mazi fiiline gelmez. Bir de hal yani şimdiki zaman fiiline gelmez. Peki hangisine gelir? İstikbal. Yani istikbal için olan fiile ne gelir? Nunani iki nun gelir. Ve telhakul fiile gayrel madi vel hali. Madi ve hal mazi geçmiş zamana şimdiki zaman hariç e, fiile gelir ne gelir nunani iki nun iki çeşit nun yani iki nundan kasıt iki çeşit nun biri ayrı bir çeşit biri ayrı bir çeşit nunani litteekidi tabi ikisi beraber gelmez ya o gelir ya o gelir Evet nunani iki nun litteekidi teekid için manayı pekiştirmek için kuvvetlendirmek için Haun iki nundan bir tanesi hafifeten sakineten bir tanesi hafiftir. Hafif olan da sakindir yani hareketsizdir. Hafifeten sakineten biri hafif ve sakin hareketsiz. Ev veya diğeri ev sakileten meftuhaten. Diğeri de ağırdır, sakildir. Ağırdır meftuhaten meftuhtur, fethalidir. Şimdi bunu kafamıza yazalım. Fi'le nune tekit geliyor. İki çeşit nune tekit var. Tabi bu nune tekite mazi ve hal fiiline gelmiyor. Bu iki çeşit nune tekiten bir tanesi hafiftir, bir tanesi sakildir, ağırdır. Hafif olanı sakindir, hareketsizdir. Sakil olanı ise fethalıdır. Ha. Şimdi sakil olanı fethalıdır dedik ya. Sakileten meftuhaten illa ancak şu yerde fethalı değil. Yani sakil olanı, sakil olanı şeddelidir ve fethalidir sonu. Ha sakil olanı fethalıdır ama illa şu yer hariç. Şu yerde fethalı değil, sakil fethalı değil. Nerede? Fi ma o yerde ki, fi içinde. Nerede? Ma o yerde ki tahtassu bihi ona hastır. Tahtassu bihi ona hastır. Yani bu nune sakil o fiile hastır. Ondan başka nune sakilden başka nune tekit o fiile gidemiyor. Burada anlamanız için şöyle bir izahat yapalım. Şimdi nune tekit dedik iki çeşit. Bir tanesi hafif hafif yani hareketsiz sakin. Diğeri sakil yani şeddeli ve fethalı sonu fethalı. Şimdi tesniye fiiline ve cem'i müennes fiiline hani butnuni tekitler gidiyor ya tesniye fiiline ve cem'i müennes fiiline sadece nuni tekide sakile gidiyor. Yani tesniye ve cem'i müennese bunu kafamıza yazalım. Tesniye ve cem'i müennese sadece bu iki nundan sadece nune sakile Sadece bu ağır olan nun. Sadece bu şeddeli olan nun sadece gidebiliyor. Diğer nune hafife gidemiyor. Yani diğer bir tabirle biz nune hafifeyi tesniye ve cem'i müenneste kullanamıyoruz. Bunu anladınız inşallah. Ha işte orada yani nune sakilenin sadece tek başına gidebildiği yerde nune sakile fethalı değil. Bunu demek istiyor burada. Diyor nun sakile fethalıdır ama illa ancak öyle bir yerde ki tahtassu bihi has oluyor. Bakın has tahtassu has oluyor. Tek başına oluyor. Bihi o fiile. O fiile tek başına gidebiliyor. Yani tek başına gidebildiği fiilde fethalı değil. Nun-i sakile her zaman fethalıdır. Ama nerede fethalı değil? mahsus olarak, hususi olarak gidebilir. Yani kendisinden başka nune hafifenin gidemediği. Nune hafifenin gidemediği yerde nune sakile orada fethalı değil. İnşallah anladınız. Tekrar ibareyi tane tane okuyorum. Diyor nune tekid iki çeşittir. Biri hafifeten sakineten, hafiftir sakindir. Ev diğeri de sakileten ağırdır yani şeddelidir. Meftuhaten o şeddeli olan nune tekit de fethalıdır illa. Ancak nerede fethalı değil? İlla. Şurada fethalı değil. Burada fethalı istisna ediyor. Fethalı olma halini istisna ediyor. İlla ancak şurada fethalı değil. Nerede? Fi ma. O yerdeki o yerdeki tahta su tek başına has oluyor. Has oluyor. Tek başına gidiyor. Bihi o şeye, o fiile. Bu bihideki zamir ma'ya racettir. Yani fi içinde ma o fiilin içindeki o fiildeki buradaki ma'dan kasıt fiil. O fiildeki tahta sunun sakile hastır. Yani tek başına gidebiliyor. Bihi o şeye, o fiile. Buradaki zamir ma'ya racadır. Fi ma'daki ma'ya racadır. Yani öyle bir yerde ki sadece kendisi gidebiliyor. Sadece kendisinin gittiği yerde nune tekide sakile fethalı değil bu ibare biraz muğlak olduğu için e, üzerinde durdum. Peki onlar nedir? Yani nune sakilenin tek başına gidip de nune hafifenin gidemediği. Nune hafife gidemiyor. Sadece nune sakilenin gittiği ve nune sakilenin fethalı olmadığı. O, o yer neresidir? İşte ve huve o yani fiili e, nun tekidin tek başına gitti ve fethalılığını kaybetti yer neresidir? Ve huve fi'lül isneyni. O da tesniye fiilidir ve cemaatun nisai cem'i müennes fiilidir. Fi'lül isneyn ve cemaatun nisa. Evet bunu anladık inşallah. Peki nun tekit orada fethalı olamıyor. Peki ne oluyor? Fethalı olamıyor. Peki ne oluyor? Fehuve o nun sakile o nune tekit o ağır olan nune sakile o nune tekit meksuretün esreli oluyor fihima o iki yerde. Yani tesniye ve cem'i müenneste nune tekit esreli oluyor. Esre harekesini alıyor. Fetha olamıyor dedik ya. Ha toparlarsak fiile iki çeşit nune tekit geliyor. Tabi mazi ve hal hariç. Mazi ve hale gelmiyor. Bu iki çeşit nune tekten bir tanesi sakindir, hafiftir, sakindir. Diğeri de sakildir, ağırdır yani şeddelidir ve fethalıdır. Ama nerede fethalı değil? Tek başına gittiği yerde fethalı değil. Tek başına gittiği yer neresidir? Yani nune hafifenin gelemediği. Nune hafife tesniye ve cem'i müennese gelemiyor. Nune hafife tesniye ve cem emanese gelemiyor. Ha nune sakile tek başına gidebiliyor oraya. İşte orada nune sakile fethalı değil kesrelidir. Esreli oluyor. Tekulu mesela örnek veriyor. Önce ona örnek veriyor. Mesela izheba emir fiili. İzheba siz ikiniz gidiniz. İzheb, izheba, izhebu. İzheb sen git, izheba siz ikiniz gidiniz. Şimdi biz ne dedik? dedik nune tekide sakile ağır olan nune tekid tesniyeye sadece o gidebiliyor. Tesniye ve cem emanese. Nune hafife gidemiyor. Mesela izheba tesniyedir. Emir. İkiniz gidiniz. Tesniye. Buna nune tekide hafife gelemiyor. Sadece nune tekide sakile. Ağır olan nune tekid. Şeddeli olan nune tekid geliyor. İşte ona örnek veriyor. Bakın izhebanni. Bakın şeddeli, nunu tekit geldi ve kesreli. Dedik ya burada kesreli oluyor. Yani tesniyede nunu tekit normalde fethalı ama burada kesreli oluyor. İşte örneğini veriyor. İzheba tesniye siz ikiniz gidiniz. Nunu tekidi getiriyor. İzhebani. İzhebani. Kesinlikle ikiniz gidiniz. Muhakkak gidiniz. Pekiştirme manasında işte. İzheba siz ikiniz gidiniz. İzhebani muhakkak gidiniz. Kesinlikle gidiniz. Önemle söylüyorum gidiniz manasına geliyor. İzhebanni lil isneyni tesniye için. Ve izhebne mesela bayanların cem'i müennes izhebne ey bayanlar siz gidiniz. Nuni tekit olmasa izhebne diyoruz. Nuni tekit getirsek izhebnanni izhebnanni bakın izhebne ile nun tekit arasına bir elif getiriyoruz. Arasını ayırmak için. Çünkü izhebne o da nun cem'e müennes nunu. Bu da nun 3 nun peş peşe olmaz. Çünkü nun-i tekite 2 nundan oluşuyor şeddeli olduğu için. Arasına ne getiriyoruz? Arasına bir elif getiriyoruz. Aralarını ayırmak için izheb izhebnani oluyor. Ey bayanlar siz muhakkak gidiniz. ne ey bayanlar siz gidiniz. İzhebnani ey bayanlar kesinlikle muhakkak siz gidiniz.'' Lin nisveti bu da bayanlar için. Cem'i müennes için yani. Lin nisveti bayanlar için. Fetudhilu dahil edersin. Bakın. Fetudhilu dahil edersin. El elife. Fetudhilul elife. Elif dahil edersin. Ba'de nuni cem'il müennesi. Ba'de sonra. Neden sonra? Nuni cem'il müennesi. Cem'i müennes nunundan sonra. Yani izhebne. işte o nun. İzhebne'deki o nundan sonra elif dahil edersin. Ba'de nuni cem'il müennesi. Cem'i müennes nunundan sonra elif dahil edersin. Niçin? Li tafsule fasl etmek için, ayırmak için. Li tafsule ayırmak için. Beynen nunati nunların arasını ayırmak için. Yani iki tane nune tekit e, şeddeli olan çünkü sakil olan nun tekit iki nundan oluşuyor. Ha iki, o şeddeli nun ile izhebnenin nunu arasını yani cem-i müennes nunun arasını ayırmak için e, elif dahil edersin diyor. Evet. Ve la tudhilhuma dahil etme. Bak ve la tudhil dahil etme huma o ikisine. Yani tesniye ile cem'i müennese el hafifete. Nune hafifeyi dahil etme bakın. Nune hafifeyi zaten yukarıda da söyledik. Bu ikisine nune hafife gelemiyor. Tesniye ile cem'i müennese nune hafife gelemiyor. Ve la tudhil dahil etme. Huma o ikisine yani tesniye ile cem emanese dahil etme. El hafifete nun-i tekide hafifeyi dahil etme. Liennehu çünkü çünkü yelzemu eğer dahil edersen yelzemu gerekir. Lüzum olur. Yelzemu gerekir. İltika buluşma es sakineyn iki sakinin buluşması. iki sakinin yan yana gelmesi ala üzerine gayri haddihi. Gayri haddi üzerine. Haddi olmamasına rağmen haddi olmadığı yerde ala gayri haddihi yani caiz olmadığı yer. Haddi olmadığı yer. Hani diyorlar ya bu şey senin haddin değil. Bu durum senin haddine düşmemiş. Senin haddin değil diyorlar ya. İşte iltika-i sakinin iki sakinin yan yana gelmesi Arapçada, Arap lugatında iki sakinin yan yana gelmesinin caiz olduğu, haddi olduğu yer var. Bir de haddi olmadığı, caiz olmadığı yer var. İşte diyor ki nune hafife tesniye ve cem'i müennese gelmiyor. Yukarıda da söyledi şimdi burada da söylüyor. Dahil etme diyor. Tesniye ve cem'i müennese nune tekide hafife gelemiyor. Niye? Çünkü diyor gelirse iltikai sakineyn ala gayri haddihi olur. İltikai sakineyn haddi olmadığı durumda iltikai sakineyn olur. Evet iltikai sakineynin olduğu yer var. Caiz olduğu yer var. Haddi olduğu yer var. Ama burada haddi değil ve la tudhilhuma o ikisine tesniye ile cem emanese dahil etme el hafifete nuni tekidi hafifeyi dahil etme li ennehu çünkü dahil olursa yelzemu gerekir lazım olur ne gerekir iltika buluşma es sakineyn iltika es sakineyn iki sakinin buluşması gerekir ala gayri haddihi gayri haddi olduğu halde haddi olmadığı halde yani Peki iltika sakineynin caiz olduğu durum nedir, olmadığı durum nedir diyor işte. Fe inne muhakkak iltika es sakineyni iki sakinin buluşması yan yana gelmesi innema ancak ve ancak yecuzu caiz olur innema ancak ve ancak yecuzu caiz olur İza ne zaman ki kane olursa el evvelu birinci sakin birinci sakin olursa harfe meddin harfe med vav ya veya elif birinci sakin harfe med olursa ve sani İkinci sakin ise mudgamen idgam edilmiş fihi diğer harfin içine. Diğer harfin içine idgam edilmiş olursa yani mudgamen fihi olursa. Örneğe bakalım. Nahvu dabbetun. Bakın. Dabbetun kelimesinde e, dabbetun iltikai sakinen olmuş. Birincisi elif. Da. Daldan sonraki elif. Sakin, harekasız. Zaten elif harekasız. Hareke alamıyor. İkincisi de bakın B harfi. Dab, dab. B harfi de sakin. İki sakin yan yana gelmiş. Ama kuralımız, kanunumuz nedir? Bunu aklımıza yazalım, unutmayalım. Birincisi harfe med olursa, birinci sakin. İki sakin yan yana geliyor ya. Bu iki sakinden birisi harfe med olursa ya elif ya vav ya ye harfe med olursa ikinci sakin ise mudgamın fihi olursa yani şeddeli harfin birinci harfi olursa Bakın şeddeli harf iki tane ya. O iki harften bir tanesi diğerinin içine bırakılmış. Mesela dab dabbetun aslında nedir? dab Dabbetun. iki bağ var orada. Birinci bağ sakin, ikinci bağ harekeli. Birinci bağı ikinci bağın içine geçirmiş, geçirmişiz. Ha işte o birinci baya mudga münfihi deniliyorlar. Diyorlar. İşte eğer iki sakinden bir tanesi harfi med olursa ikinci sakin de şeddelinin birinci harfi olursa. Hani şeddeli harf iki harftir. İşte o şeddeliden birincisi sakindir. Bütün şeddeli harfler üzerine şedde gördüğünüz harfler o harf iki tane demektir. Onun için sıkarak okuyoruz. Mesela dab bir ba'yı okuduk. Bu, bu ba sakin. Dab betün. İkinci ba da fethalı. İki ba var orada. İşte birinci bayı sakin bayı ikinci bağının içine geçiriyorlar ve üzerine şedde yapıyorlar. İşte iltikayı sakinen böyle bir durumda caizdir. Yani birinci harf harfi med olacak, ikinci harf de mudgam olacak. Yani şeddelinin birincisi olacak. O zaman iltikayı sakinen ala haddihidir. Haddi olan yerdir. Ama tesniye ve cem'i manasında nune sakine hafife gelirse iltikayı sakinen ala gayri haddi olur. Mesela deneyelim. İzheba tesniye. Nune hafife getirelim. İzheban, izheban. Bakın iltikay sakinen oldu. Elif ile nun ikisi de sakin ama şart yerinde değil. Yani birincisi harf-i med ama ikincisi mudgamın fihi değil. İkincisi mudgam başka bir şeye idgam edilmemiş. Onun için caiz değil. Evet, izheban, izhebnan o da caiz değil. Cem'i müenneste de nune hafife sakine caiz değil. Çünkü iltikayı sakinen ala gayri haddi oluyor. Ama dikkat ederseniz diğerinde nune sakilede iltikayı sakinen oluyor ama bakın izhebna mesela izhebanni tesniyede izhebanni orada da iltikayı sakinen var. Elif ile nun izheban bakın izhebanni evet iltikayı sakinen var ama ala haddihidir. Haddi olan elif harfi med o şeddeli nundan birincisi de mudgam olduğu için yani mudgamın fihi diğer nuna idgam edildiği için orada caiz. İzhebnani de aynı şekilde. Orada da ala haddihi olduğu için caiz. Evet. Buraya kadar yeter olsun bugünkü dersimiz. İbareyi okuyorum. وتلحق الفعل غير الماضي والحال النونان للتأكيد خفيفة ساكنة أو ثقيلة مفتوحة إلا فيما تختص به وهو فعل الاثنين وجماعة النساء فهو مكسورة فيهما تقول اذهبان للاثنين واذهبنان للنسوة فتدخل الألف بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات ولا تدخلهما الخفيفة لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مدين والثاني مدغما فيه نحو ضابة